ya tatu al-aklu qabla al-khuruj ila al-musalla ni kula kabla ya kutoka mtu kwenda kuswali fi Eid al-Fitr hasatan lakini hii special katika Eid al-Fitr kwa nini <coughs> kwa sababu <coughs> Anas anasema kana Rasul sallam la yaqdu yawm al-Fitr hatta ya'kulu at-tamrat alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam harauki kwenda Eid al-Fitr kuswali mpaka ale tamrat eh, tamarat yani ale tende koko za tende hadithi hii ni hadithi ambayo akhrajahu al-Bukhari wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad wa ghayruhu hadithi nyingine hadithi ya Buraida qala kana nabii sallam la yakhruju yawm al-fitr hatta yat'am hatoki kama hii idi yetu ambayo kesho inshallah alikuwa hatoki kwenda kuswali mpaka ale tende lakini wa yawm an-nahar yawm an-nahar yani ile idi ya mfungo tatu tunaita idi kubwa idi ya kuchinja la yakulu hatta yarjaa hali chochote mpaka arudi kuswali swala idi fayakulu min nasikatihi anakula kile kichinjwa chake alichokila kwa hiyo hapa kuna hali mbili idi fitri kabla kwenda kuswali chukua tende zako kula toka nenda kuswali katika musalla lakini idi ladha msile chochote mpaka ukirudi kutoka kuswali ili al-Adha ndio unakula kwa hivyo sunna ya, ya, ya nyingine hii ya tatu katika siku ya Eid ile mtu kabla kwenda kuswali basi ale chochote wanasema kuna hikma fil akli ni mtu alla yadhunnu dhannu luzumi sawm hatta yusalli al-Eid asiyakazania mtu ala mwezi umeonekana kwa hiyo kesho Idi, kesho Idi, mtu anaamka asubuhi anakwenda kusali, sema ah, bado ile kula kula, nahisi kama haijanikalia sawa hivi, acha nikirudi kusali Idi ndio nitakula. Kwa hivyo mtu asiyakadhani kwamba ile funga inaendelea katika kipindi kile cha asubuhi. Na ziko hikma nyingine ambazo e, wa fil adha yuakharu hatta yakuna fitruhu ala adhiyati. Naam, sunna nyingine ni takbiru fil idaini min hina alkhuruj ni kuleta takbir katika idi zote mbili wakati pale mtu aanza kutoka sasa nyumbani kwake anakwenda kwenye kusali kwa nini kwa sababu Allah amesema walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun aya hii wamestadili wa ahlul ilm kwamba inazungumzia habari ya siku za hija watu wamemaliza hija ile kwa inafuatia sasa wanaanza kuleta takbiri kuanzia katika zile siku ambazo zilizokuwa wana wanaanza yani kwa maana siku za yaumu nahari na kuendelea kwa hiyo <coughs> pana hoja madhubuti kwamba siku ya idi ni siku ya takbiri kuanzia tu mtu anapotoka kwenda kuswali wakati jaa ani nabii sallallahu alaihi wasallam imekuja hadithi kutoka kwa mtume SAW salam hadithi ambayo akhrajahu ibn abi shayba anasema annahu sallallahu alayhi wasallam kana yakhruju yawm alfitri alikuwa akitoka kwenda kuswali siku ya alfitri fayukabbiru analeta takbir hatta yati musalla mpaka anapofika sehemu ile ya kuswalia kwa hiyo kwa hali hii inaonekana kwamba mtu akitoka divani kwake alete takbiri mpaka alipofika katika sehemu ya mkuswali. Akifika pale, kama itakuwa imamu bado hajapanda, yani kwa maana hajaja, anaendelea imamu. Akifika tu pale kuswalisha pale pale, takbira zaidi zimekatika. Naam, suna nyingine. Naam, kuna angalizo hapa ameeleleza shekhe, anasema fayushra likulli ahadin inapasa kutekeleza takbira hizi kwa kila mmoja kivipi kila mmoja an yajhar التكبير بالتكبير عند الخروج إلى العيد biitifaqi aima wanazuoni wote wamekubaliana kwamba kila mmoja yani ile individually analeta takbiri peke yake analeta takbiri peke yake lakini la yushra fi takbiri alijtimaa ala sautin wahid kwa sauti moja ikawa watu ni sauti moja kama yafaluhu nnasu alyawm kama leo watu wengi wanafanya hivyo vipi ukienda katika musalla utaona mmoja anakuwa anaongoza Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alafu watu pale uwanjani nao wanaitikia Allahu akbar Allah inakuwa ni, ni sauti wahida yani wote kwa sauti moja hii wanazoona wanasema si sahihi kila mmoja aleti takbiri kivyake hata kama zitakuwa zinagongana wewe unaanza huyu mwenzio anamaliza yule katikati naam hiyo ndiyo sheria na sio <coughs> kusubiri ikawa tuwaongoza na imamu mara nyingi watu wafikiria ibada kama hizi za kelele kelele hizi kwa sauti moja wanaona kwamba ndio nzuri zaidi na zinapendeza na ni sahihi kumbe sio kweli ibada katika Uislamu hakuna ibada ambayo inakuwa yasomwa kwa sauti moja kwa watu wote hamna kila mmoja kivyake hata ukija katika misikiti baada ya swali إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما msikiti mzima Allah hakuna ibada ambayo watu wote wazungumze sauti moja kwa hivyo hii ni kwamba watu waelewe wakenda katika sehemu za musalla basi wajue tu kwamba mimi ninawajibika kusema kivyangu huyu anoniongoza siwajibiki kumfuata lakini inawezekana kama kuna wengine hawajui hiyo takbira kuletwa hajui kwa hivyo yeye anakuwa tu eh, anafuata tu kinachozungumzwa anasema na kwa mfano bila ka puppet yani kasuku asikiliza mtu ile anosema kwenye maiki na yeye anafuatisha nyuma nafikiri pia hii inapelekea hiyo wengi hawajui hizo takbira zenyewe naam <coughs> sasa labda tuje katika sighatu takbiri yani matamshi ya takbiri yakoje ambayo unatakikana wewe ukitoka tu siku ya Idi mpaka unafika musalla unasema zile ama kwa kweli lam yasihha linabii sallam hadithun marfu'un haikuthibiti hadithi yoyote kwa mtume sallallahu alayhi wasallam direct fi sighati takbir katika sigha ya takbir lakin thabata an ibn mas'ud annahu kana yaqul alikuwa sahaba aljalil abdullah ibn mas'ud akisema Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd hii ndiyo takbiri ambazo zilizokuwa zinasuniwa wallahi alhamd jambo hili tulizungumza hapa muda mrefu kabisa na watu wengi wanaelewa takbira hizi ama ziada wa ama ziyadat al-amma ile ambayo watu wameizidisha jambo hili halipo mfano eh, anasema eh, eh, al-hafidh katika fathul barri وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أسل لها كتك زمز سيس أنقلي ابن حجر أسقلان كتك زميز والكوتاري وتشازوا بعد إليه الله أكبر الله أكبر الله إكمال زكا لله الحمد بس أتعونا وات نهد إليه إيه، وناليت الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على سيدنا الحمد لله كبيرا والحمد لله الحمد لله شيء ساو زمان نعم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيرا لا إله إلا الله الله أكبر الف anaendelea وهزم وهداء wadau مش ونصر عبده وهزم الجند المهم zamani nilikuwa nikizijua lakini sasa hivi tena nimezisahau cha msingi haya yote ni mambo ambayo ibn hajar anasema la asla la hayana asili na watu ndio wameang'ang'ania katika misikiti takriban mambo mengi yanayofanywa katika misikiti hii ni mambo ambayo hayana asili ni mambo yaliyozushwa naam sunna nyingine ni mukhalifatu atariq ila almusalla ni kwamba kubadilisha njia kwa ajili ya gari naam afwan kuna tangazo hapa muhimu e, kuna gari namba T563 DFG aina haria eh, imepaki vibaya ije kuondolewa DFG eh, T563 DFJ DFG aina ya haria imepaki vibaya rangi nyeusi kwa hiyo mwenye gari hii nafikiri amewazuia wengine labda wasipaki vizuri naam suna nyingine ni ya Jabir bin Abdullah afwan ni kukhalif tariq ukienda njia hii ukirudi unarudia njia nyingine hii ndio sunna na dalili ilikuja an Jabir bin Abdullah qal kana nabii sallam idha kana yawm Eid khalafa at-tariq alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anapofika siku ya Idi hadithi katika Bukhari basi <coughs> akienda khalafa eh, anageuza yani anafanya opposite amekwenda mfano labda ala sabili mithal kwa jiografia ya mtaa wa Ilala labda swala yaswaliwa Karume TFF kwa hiyo kama mtu anakaa maeneo ya Buguruni ametumia njia ya Uhuru akaja zake mpaka hapa sasa wakati wa kurudi basi atumie njia ya Lindi ende nayo labda mpaka Bungoni kule tena aunganishe alimuhimu ile ipatikanie ile mukhalafa wa njia na zimekuja riwaya nyingi ambazo zenye kuelezea hivyo wakasema e, fastuhibba akthar fastahabba aktharu alilmi الذهاب إلى المصلى من طريق ورجوع من طريق آخر ta'siyan bin nabii saw salam ni kumuiga tu mtume saw salam basi kwamba ile kumuiga tu basi tayari al-imtithal mtu anapata thawabu kwa nini kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama ataakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu tahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kwa hiyo hiyo ndo hali labda labda labda utokee udhuru ya kwamba mtu kutokana na geographical position ya jiji la Dar es Salaam eh, kwenda hivi sawa, lakini kurudi tena kwa njia nyingine inakuwa ngumu sana, mafoleni mabasha gani, yani vurugu hapo, itakuwa kweli ni udhuru. Hii ni sunna ya sita. Ya saba, yustahabu almashi ila almusalli wa adami rukubu wa adami rukubi illa lihajati inasuniwa vile vile mtu anapokwenda katika musalla aende kwa miguu asipande kipando ila kwa dharura aende kwa miguu qala amesema kwamba eh, fa an ali min as-sunna an takhruja ila al-eid mashiyan katika sunna <coughs> Hassan al-Albani anasema Ali katika sunna mtu kwenda kuswali swala ya Eid by feet Eh? anakwenda mtu kwa miguu kwa miguu kabisa. Hii ndio sunna. Na vile vile wakasema Ibn Umar katika hadithi ambayo amesahihisha Albani katika Sahih Ibn Majah, kana Rasul sallam yakhruju ila al-Eid mashyan wa yarji'u mashyan, alikuwa akienda kwa miguu na akirudi kwa miguu. Labda vile vile pana angalizo hapa, wa hadha idha kana al-musalla qariban la yashqu almashi ilaihi hii ikiwa ule msala yani sehemu ya kusalia ipo karibu na hakuna mashaka yani usumbufu kwenda kwa miguu anasema fa in lirukub fala haraja wallahu aalam ikiwa panahitajika kwamba mtu lazima atumie kipando basi hakuna ubaya hakuna ubaya pengine inawezekana mvua ikawa mtu manyunyu manyunyu yale ende kwa miguu akifika kule shalowana mwili mzima ah basi bora tupande gari ili tujistiri na manyunyu manyunyu haya eh, katika hali kama hiyo au sehemu ambazo zinazokwendwa ni sehemu ambazo hazipitiki kiasi ambacho ni matope vinyesi yani hali kadhaa mambo makwemekwa vurugu basa bora tupande kipando bora nichukue bodaboda bora nichukue bajaji lakini kwa udhuru na hii vile vile inatupa kuelewa ya kwamba Swala la kwenda kwa miguu ni moja katika sunna. Watu wengi wadhania kwamba mtu akienda kwa miguu basi ndiyo ameishiwa, hususan wale wenye vipato. Wenye vipato mara nyingi inakuwa mtu ha, distance ya mita 40 tu anakwenda na gari. Eh bwana, mita 40 niseme kama vile uwanja wa mpira wa Mkapa ugawe nusu, basi mtu afika pale ageuza arudi tena, yani watu wamekuwa hali hiyo na nafikiri jana tulieleza hapa au juzi eh, sunna ya kwenda pekupeku hii ndo kabisa eh, watu wanafikiria tena kwamba ah, huyu tena bwana dishi nimecheza unaenda kwa miguu na wengine kama hao wenye vipato ahisi mtu kwamba sunna kwenda kwa miguu na inawezekana mimi kwenda kwa miguu lakini watu watanionaje na mimi nishazoea eh, kwenye alfadi langu kwenye haria yangu afu naende kwa miguu sasa anaivuruga sunna kwa ajili ya kuogopa watu watamwangalia namna gani kisha katika jambo jingine ni yustahabu at-tabkir ila al-musalla inasuniwa vile vile mtu kwenda mapema sehemu ya musalla baadama yusallu subha الصبح لا لأخذ مجالسهم wayukabiruna hata yakhruju al-imamu lis-salati masahaba walikuwa mara nyingi eh, wakimaliza sala asubuhi alfajiri basi hana tena cha kugojea isipokuwa wanajitayarisha wanakwenda kufanya nini kuoga na kwenda kusalla lakini bila aksi hii ndugu zangu waislamu watu wengi wanakuwa wao ati wanasubiriwa utasikia mtu pale eh, MC eh, tunasubiria watu kidogo eh, waje kidogo e, muda ushafika lakini tunasubiria watu kidogo ala ah, tutamsubiria mtu sunna ni kwamba watu waende asubuhi na mapema na alafu tena <laughs> sana nyingine utana imamu akishaanza ile Allahu akbar tena ndo watu wapigana vikumbo wanakuja kila mtu katandika mswala bala kwa hivyo sunna ni kwenda mtu mapema katika hali kama hiyo naam hii ni katika masala ya sunna za kwenda kuswali swala ya Idi